Bueno, pois me parece que temos o señor Paco aí ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, señor Paco. Moi boas tardes, mm, señor... <laughs> don Julio. Mm, bueno, neste Man... caso é Armando, e Xulio tiño que a miña a, a miña esquerda. <laughs> ah, bueno, bueno, bueno. Os dous, os dous estamos Pero aquí. Pero estamos os dous aquí, eh? non hai problema ningún. Moitas gracias, eh, gracias por atendernos que sabemos que este non é un momento moi axeitado para poder molestarte, pero bueno, que no agradecemos moitísimo a túa aportación yo, bueno, eh, queremos que queríamos que ti participaras neste novo programa que empezamos aí un, moi pouquinho tempo, hai dous meses ou tres eh, que reto, retomamos un programa que en tempos atrás nos anos 80-90 se emitía eh, aquí en Radio Samboy noutra uh, noutro horario, pero bueno, agora comentamos, comezou no a, a levar adiante Armando e eu veño axudando, entonces dixen, coño, Paco ten que estar tamén connosco, o poeta da nosa Mariña de Vicense ten que estar tamén con Exactamente. Pois xa sabedes que comigo podedes contar, non hai ningún problema. Ah. acordo. Quero, quero seguir sendo o máis antigo <laughs> colaborador de, de Radio Cornellá como como levo moitos anos xa Eh, e, e en Radio San Boi, ahora neste eh, caso... Se empezades con outro, pois pues, tamén que era empezando sendo o primeiro. Exactamente. Eso facemos, eso que nos queremos. Bueno... Se dei o máis antigo e o, o máis moderno. <laughs> Exactamente. Estábamos falando de que ti pertences ao Concello de, de, de Ribadeo, non? Que estás nunha zona situada um, dentro da... O Concello de Foz. Ai, ao de Foz. Ao de Foz, ese, no, o de Foz. Ele é de Foz. Pero bueno, estamos pretiño de Ribadeo. Sí. Aquí entre Ribadeo e Viveiro, exactamente. Un do outro é eh, moi, moi, moi pertiño, non? Porque un... Sí, o sea, a Mariña Luguesa empeza en Ribadeo, a mí prolongas un poquinho máis de Ribeiro a Tobicedo, pero mm. son eh, de Ribadeo e Viveiro de 60 kilómetros. Uh mm-hmm. -huh. Herodeiro Vicel, pois unha dúcia deles ou así. Sí. Pero, bueno, pois isto está máis ou menos en, a medio camiño entre Ribadeo e Viveiro. Mm. A medio camiño. Sí, sí, máis ou menos. Sí, a medio camiño, entre, entre a 30 kilómetros de Ribadeo e 30 de Viveiro. Mm -hmm. Perfecto. A Mariña Luguesa non é moi, moi extensa, moi fermosa, pero non é ah. moi longa. É como aquilo de que a muller piquiniña é moito máis guapa, non? Exactamente. É a Mariña piquiniña, pero moito máis guapa. Exactamente. Pásalle como a sardiña. Tamén desemboca en río tamén desemboca un río aí en Foz, que é o río Masma, non? Sí, tío? tamén hai outro de cabalo grande ando, non ande? sí. <laughs> tamén, tamén, tamén. Eu non sei, o outro que pode ser da guerra, eu que sei. <laughs> si, si vamos ao refraneiro, Ui. hai, hai argumentos para todos os gustos. Eso é sí. bo, non? Saber buscar aquel que te que uh o teu argumento en cada momento. Exactamente. Claro. <laughs> Es que vaya para todos. Exactamente. Ahí está, ahí está. O, conveniente eso, que, sirva para que podamos argumentar. todos. o, personal amigo. Exactamente. Sería <laughs> <laughs> por para que Pero tienes a ver, o sea, ti o que fase mm, disfrutar do ambiente tanto mariñeiro como montañés, non? Porque estás, estás na, na ladeira da montaña para poder... Claro. Sí, escoito vos moi mal. Mm. Alguna cousa temos nós mm, técnicamente que nos vai arreglar o noso técnico, seguro. Sí, perdo os momentos perdo vos. Bueno. Pois, pues, pois pues nosotros marchamos ver, decíasme, aquí. Decíasme que a parte da Mariña que tamén temos montaña, home, aquí montaña temos pouca. Algo de ladeira, digo eh, bueno. Agora si, sí, agora xa vos escoito mellor. Mm, sí. E, eh, home, sí, temo, que temos eh, a montaña moi preto, claro. Subimos nada máis que eh, pois nada, unha dúcia de kilómetros para arriba xa está o Valadouro, mm. xa está todo, despois xa empeza a Barín, exactamente. Eh, o Mistral, todo iso, sí, sí, claro, estamos preto, estamos... Sí. Eh, cerradiños pola montaña, pero bueno, aquí estamos moi orgullosos de non ser montañeses, eh? Sí, ¿eh? claro, claro, claro. Sí, sí, no, sí, referíame sí, que vos que podedes disfrutar das dúas cousas, quer decir que... Sí, pero, pero aquí, sabes, aquí a, a Mariña, cando chefos de arriba, ahora, mira, cando chavos de arriba, <laughs> eh, no veñen, como era o... como dicen os de Mondoñedos, os... ah, non me acordo os non sei que canónigos. Ah, os canónigos, sí. Os, os non sei que canónigos, o sea, todos estes que viñan da Badín, onde eh, eh. siguen vindo aos baños, non sabes? Sí, claro. Vienen en setembro, cando xa se marchan os... Os turistas. Os turistas de, de, de madrileños, e lugueses, sí. e tal, entón, entón baixaba esta xente eh, máis do da terra, mm. de Montañedo, de, de, de Abadín, de, que viñan pasar... De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, os oito, exacto, Lourenzá, os oito, os oito baños eses que había que dar. Mm, exactamente. Fal, eh, falaban eh, mal de, do, dos turistas que, que non eran precisamente os, os de interior, chamabanlle algo así como fode chinchos ou algo así. Exactamente. O fode chinchos, o fode chinchos se ve por Pontevedra. os, <laughs> os madrileños. Sí, ah, vale, vale, vale. Os madrileños porque sempre que iban polos viños tiven Pontevedra dos anos ali de inspector de, de galego. Mm -hmm. Entonces viñan tomar os viños e dían, "Non tienes unos chinchitos por aí?" <laughs> <laughs> Tienes unos chinchitos por ahí, <laughs> entonces que yo soy hijo de chinchos, ya llegaron los de chinchos. Aquí llaman llave frías. Ave frías. <laughs> Ave frías, <laughs> Cuando cando chegan veñen blanquillos, non sabes? Entonces, se chegaron as ave frías. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Xa chegaron as ave frías. Entonces, para... Uy, o arregó de mariñeiro non xe o meo, ne... Eh, os meus diccionarios están aí para consultar, e eh. tedes, sí. eh, tedes frases, eh, un, a fraseoloxía mariñeira teño recollida en dous diccionarios, eu, eu vai sair agora pronto. Eso me dixeches, eso me dixeches, no sí, anunciaste estou, estou nas últimas correccións. Uh -huh. O que pasa que a nosa terra, pois, <laughs> eu en quiebre, non sei onde vou publicar, pero bueno, publicarei. É que o anterior publicou a nosa terra, a nosa terra, pois, foi todo o tacho. Vaya, vaya. Sempre unha, sempre unha pena que un editorial morra, pero... A, pero bueno, a mellor ese que te sei perto de, de, de Sargadelos, a mellor son capaces de... Como, dime? A, de, a mellor a que tes perto aí a ti, a de Sargadelos, Sargadelos ten un editorial. Ah, non, o Cistro Castro. Sí, sí. Non, o Castro tamén. Tamén o Castro dedica, dedicase máis Fallido. a... E desde que morreu Isaac, Isaac vale. era un mecenas e daba igual perder que ganar. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí xa que era, home, a mí publicou un libro de poemas de ti perdidamente uh -huh. pero eran os tempos de Isaac era un sí, era sí, un sí. escena, daba Ma... igual si perdía Castro, perdía Manopla, sí, sí, sí. isto é máis pesa, me imagino uh -huh. e o Castro vai máis por outros lados eu imagino que está ando moi pouquiño, moi pouquiño uh -huh. e cousas moi, moi, moi puntuais sí, imagino, sí. non, non sei, eh bueno. pero non, non vexo que esteña moi bueno, que, que es, seguro que sairá seguro que o teremos no prelo <laughs> hombre sí, no, no, no prelo vai estar, eso seguro vale. sí, home, sí, eso seguro vale. eso seguro, aparte está moi moi elaborado moi traballado e aparecen todos estes ditos que son unha riqueza que non se pode perder hombre. Es, es, se pode desperdiciar a, aparte de dos ditos que seguro que aparecen tamén haberá, aparecerán puntos especiais da, da costa eh, por exemplo, que se iba a Forcadiña ah, ou as Andurriñas ou calquera de de... Seguro que algún nombre local también aparecerá por ahí seguro. Que sí, esa forcadiña. Digo que algún nombre local, algún localismo también aparecerá. Ah, sí, localismos, claro, a forcadiña forcada, esos son, son localismos. Son, Fíjate, esos son, eh, son, por ejemplo, aquí a forcadiña ou a forcada son medicións que hacían los mariñeiros que iban a remo. Claro. Eh, había un... É que é moi curioso destas hay que investigar claro, a A forcada era un unhas pedras que, mm. que delimitaban unha situación no mar, non? Unhas uh -huh. pedras no fondo, obviamente, no fondo. Uh -huh. Entón salieron iban largar os aparellos. Uh -huh. entonces ir, ir remando hasta a forcada, sí, sí, sí. pasou dar nome a un a un tempo remando longo. Uh -huh. remamos unha forcada. Uh ah. -huh. O sea, o que era un lugar pasou sí. a dar tempo, pasou, pasou a dar nome a un acto, uh -huh. a unha acción cuestión de remar unha forcada era remar moito tempo. Exactamente. É unha forcadiña mm, que naceu de que era un pouco menos que a forcada. E remaste moito, remamos unha forcadiña. <laughs> eh, bueno, todo iso estás contemplado, si, sí, todo iso aparece. Claro. Sí, sí. E ademais, preciosos, algúns nomes son deles mm, cunha verdadeira eh, non sei, aquel eu lembro unha vez que, que me falara que non sei se foras ti precisamente do, do dun lugar postei costeiro moi moi interesante que chamaban o, o Ollo do Mar ou algo así, non? Uh -huh. Ollo do Mar, o Ollo do Mar é o Ollo do Mar este un é un lugar, o sí, onde sí. van largar os aparellos que ah, pasou uh ah. -huh. Eh, hai, hai barco, un barco aquí en Fogue que chaman Ollo do Mar uh ah, -huh. non é moito máis é, eh, Bonitos, cousas sí, moi sí. curiosas é, eh, logo como os nomes os nomes do mar pois, se van aplicando en terra, porque esta xente falas con algún e todo o que fala é, eh, son terminoloxías marilleiras. Claro, claro. Claro, desde que te entras nun bar e, eh, e te arrimas a barra e te dice, deixame muelle. no? <laughs> Ou outro día non hai moito ainda subeu un mariñeiro comigo que viñamos aí de baixo e leva máis tal e arriba e, eh, e en precio onde? se Pomproa a tal. Ah, non che di diríxete a tal sitio, no, proa ao, ah, a casa de Menganito. <laughs> Exactamente. Sí, sí, sí, o E, falan todo así. Claro, con términos mariñeiros. Sí, sí, sí, sí. sí Ou aquelas... Bueno aquelas aquelas outras que, que aplican esa que creo que a teño comentado xa con Xulio máis unha vez uh -huh. que a min, a min moi moito cando descubrín cun mariñeiro aquí que é medio tatexo <laughs> eh, eh, que, <laughs> que prende o falar e eh, que resulta que un día unha, estábamos tomando uns viños ali nunha, nunha taberna e oi, que tal onte na discoteca? E dice, me, me cago en tal, pois, po, pois, conocín de rapaz, e, comeu unha carnada e cagoume no mocelo. <laughs> o sea, invitou unha, un cubata, bebeu un cubata e foise. Entonces decía, comeu unha carnada e cagoume no ocelo. Comeu unha carnada e cagoume no suelo. Pero bueno, pero eso é normal. Eh? Sí. Ou ibas, ibas sí, a unha verbena sí. e decías, e eh, eh, que tal? Dice, ai, non sei, deixei os aparellos largos naquela esquina. non sei, ou que tal, non vou ali, vou levantar que deixei ali largo aí yeah. un pouco. Sí, sí. Pero falan así non porque busquen o chiste. Pero sí. no, no con naturalidade. Sí, sí, sí. ver aproveitas tanto unha cousa como outra, como a investigación, como todo ese traballo claro, de campo todo esto, para despois todo iso hai que ir recolhendo, non se pode. Claro, claro. Para despois Porque eu, pen, eu penso que Galicia prepara frasioloxía é unha eh, eh vamos, ten é unha enciclopedia eso. Sí, sí, bueno, pero eu penso que todas as linguas, eh, en todas as linguas hai. Sí. Hai o que pasa é que claro, un... nosotros entendemos o galego. Eh, xustamente, pero casi todas as linguas, hombre, hai unhas linguas máis mm, mm máis bellas que <laughs> a outras ou máis con máis retranca que a outras sí. tal, pero todas as linguas teñen unha segunda lectura unha eh, terceira eh, exactamente. Incluso. a nosa ten moitas lecturas moitas lecturas, eu lembro aquel que na, na miña tese eu falaba de que de que un tío un barbeiro uh mm. -huh. estaba eh, no problema este do, do, do do castelán e o galego, non? Mm. Os que querían daquel que castelao xa falaba, non? Que sí, querían sí. presumir falando castelán. Entón o Barreiro estaba aí cortando pero a un... Non? Mm. <laughs> Eh, entón, sabes que a parte da caluga, sí. da filusilla, que nos... Sí, sí. E que, que é o, o bello, non? Sí, o vello, sí. O bello, entón o tío Barreiro cando co, co señorito, le corto el viejo de la caluga, Le cuento el viejo de la caluga. Es, genial, es una genialidad, ¿no? algo así, algo así como actual consejero de aquí, Cuando dice cuando dice aquello de que de que el desván de los monjes, ¿no? Sí. <laughs> sí. <laughs> una traducción extraordinaria. Adiós día siguiente había que nombrarlo de obras públicas, porque <laughs> como mínimo, ¿no? Dimitir es... sí. no, pero bueno, ya que no dimites, bueno, pues de obras públicas. Sí, sí, a Sanchar. Obras públicas refiero más a Sanchar. Sí. <laughs> porque <laughs> es increíble, ¿no? Desde loco Es como dos chistes el de toro fallecido, ¿no? No me doy muerto. Sí, sí, sí, toro fallecido. no, vivo en toro fallecido. Sí, <laughs> sí. Déjame eh, Bueno, pero eh, o, del viejo de la caluga, amigo. Sí, sí. Eh, Hombre, el viejo de la caluga? Sí, sí, para moito además. Sí, bueno, pues todas esas van recollendo, este es un archivo ahí he tenido. bueno... teño infinidade de cousas que vou, bueno, no, pois, pois dándolle forme, vou divertíndome, pasando ben, eh? e sobre todo o máis bonito é que conoces moita xente, e que ves que, esta, ves que esta xente ademais é eh, moi sana, que está moi implicada no, no uh -huh. contigo, e eh, termina sendo amigo de todos eles, uh -huh. unha maravilla. Pois Voi, de... Eh, eh, que nos rematara con unha eh, pequena poesía está por aí preparada. Non sei, non sei, non sei. Claro, a, a, este atraco, non? Eu estou aquí nun, nun restaurante aquí, Deis, que ah, quería, li, quería ah. ligar aquí coa camarera este que atraco, guapa, este ah, ah, a fastidiarme todo, a camarera xa marchou, bueno. o café aí en frío, e eh, ora ah. que queredes un poema, bueno, bueno. Claro, bueno. bueno. Ah, Desde, eh... so, somos, somos a leite. un curtiño. No, o leite, o leite xa o botaron, o falta o café. <laughs> Vale. un cortiño logo, eh, para despedirnos. E eh, unha vez, se me acordo algún de memoria, que xa, Xulio sabe que poemas meus de memoria sei moi pouquiños. Bueno, pero... Pero un si, sí, algún sei, no? A ver, pensar, pensar nun... A ver, este que vai de mariñeiros. Por exemplo, por exemplo. Por exemplo. Bueno. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, mariñeira. Dime que sí. Que ti será la redeira que me cosas miñas penas Dime, sí, Marileira, dime, dime que sí. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Moitas gracias. Hasta, chegando cando que irades? Eh, pois pues hasta unha próxima hasta vez. Hasta a próxima chamada. Exactamente. <laughs> que, que todo vos vaya moi ben, Igualmente. que todo funcione ben, porque isto que facedes todos os... Martes. Martes de 4 a 5 aquí en Radio San Boi. Galegos no Baixo. Bueno, pois pues, dadme unha chamada cando vos cadre, punto. Vale. De acordo. Eu, eh, eu encantado, xa sabedes. Pois pues dacos Paco, graciñas. Unha aperta grande. Unha aperta. Unha aperta moi grande. Igualmente. Veña, chao. Un abrazo. Chao. de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. De martes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. Ara també pots escoltar Ràdio Sant Boi per internet. Entra al web municipal santboi.cat i escolta'ns en directe. Ràdio Sant Boi online al web municipal santboi.cat. Ràdio Sant Boi Bueno, pois tamén temos que dicir a, a estes aos ointes que este mismo programa, se si hoxe non puderon escoitalo, pois poden escoitalo despois o domingo de unha a dúas da tarde. E tamén quero mandar un saúdo Dillo diálogo, entonces Bueno, o dial é o 89.4 E tamén por internet, non? tamén por, eh, por internet tamén, por internet. tamén o poden escoitar. e quero mandar un saúdo a dúas persoas ai, un saúdo, claro que sí porque eh, seguro que estas tamén entran no, no bombo sí, para, para o reloxo sí, ou non? sí, sí, Vale, pues a ver. A ver se si nos chaman algún día, e eu xa lo dixen, que nos teñen que chamar a ese teléfono. Ou se non enviar un correo a... a, a exactamente o blog eh, galegos no baixo blo, eh, galegos no baixo punto blogspot.com ou galegosnovais arroba gmail.com exactamente ben. pois estas persoas son Eduardo Sarceda que vive precisamente aquí en Samboy ah. ademais díxome que pasaba moitas veces por aquí en diante uh -huh. e a outro que vive na cidade do Hospitalet pois Carlos Alonso pero este síguenos a través do blog Ah, moi ben, moi ben. Exactamente. Bueno, pois eh, que bueno, que, que, que, eles, que non se priven, que escriban ou que nos chamen que temos, que, que, que temos, temos un agasallo para eles sí, sí. Eh, ou pro que chamen E eh, algo tiñas por aí algo preparado, Xulio? Sí, quería continuar falándoche precisamente de, desta de asociación, asociación. desta de asociación Neria, que como xa che dixen antes recolle nada menos que 16 concellos que se eh, xuntaron para poder promocionar eh, dar a coñecer a todos os mm, a todas as persoas que, que o desexen pois precisamente a Costa da Morte non? Mm. e acaban de presentar mm, a, en Santiago de Compostela no Hostal dos Reis Católicos mm. precisamente as xornadas gastronómicas Neria, xornadas gastronómicas mm, da Costa da Morte, uh -huh. con produtos da Costa da Morte, lógicamente. E tamén participou ali nel, nestas xornadas mm, pois bastante bastantes representantes políticos e culturais, pero nada menos que 23 eh, restaurantes da comarca asumiron, sumiron, sumáronse y ayudaron a que precisamente este trabajo mm. se le leve adelante bueno, pues, claro. Eh, mm, paga pena meterse en estas mm, nesta páxina que teñen eles en internet que se chama neria.es eh, eh, bueno, pois pues saben todo o que está relacionado con, co, coa Costa da Morte hai hotéis, restaurantes, turismo actividades, municipios, os municipios que comentábamos antes uh -huh. e un moitísimas noticias interesantes con respecto a, a, a esta asociación que, mm, bueno, Mm, queríamos falar con Xan que era o, seu secretario pero, bueno. pero xa falaremos noutro momento xa falaremos noutro momento hai unha cousa que ti descubriches hai un momentiño non que che sí. que precisamente uh, os penedos que hai na zona, na, eh, na eh, zona esa cara que ten que parece un indio Exactamente, sí, a Costa, a Costa da Morte ten cousas extraordinarias, xa fai tempo que os mm, os alcaldes de Miñanzo de Vimianzo con, chamase Manuel Antelo ou Carlos Aimeirí que, que un diputado nacionalista moi coñecido porque xa ten saído varias veces na, mm, sí. na prensa eh, bueno, algún máis teñen reclamado que se convirta aquilo un parque megalítico da Costa da Morte desde o 26 de xuño de 2011 están reclamando que se publique a aprobación definitiva do proxecto mm, de incidencia supramunicipal no que se prevía a expropiación de 14 monumentos megalíticos da, da zona eh, ainda non se fixou pois, pois nada, non se moveu ningún papel para, nah. para que eso se levara adiante e a verdade é que paga a pena, de verdade que paga a pena ver esas cousas bueno, tiñamos precisamente esta mm, mm, sí. esta mole grandiosa de unha pedra que, que, que semella cualquier, cualquier cousa menos unha porque unha pedra. mole, ¿eh? eh? sí, sí. semella cualquier cousa menos unha pedra que a figura ou a cara dun, dun, dunha persona a mí me se, semellase unha cara dun indio ou algo sí, así moitas cousas máis aí bueno, pois pues, eh. con, pero tiñamos... que mirar as segundas de que punto podes velar nada. Cando... Eso pasa como as pinturas. Segundo que punto mires, ou ves unha cousa ou ves outra. Pois pues eso. Estes penedos da, da pasarela e de traba, pois pues, eh, teñen cousas interesantísimas de cando teñamos tempo, pois falaremos con xente de Nería que da Costa da Morte que seguro que nos dirán cousas interesantes. É como xa está rematando o programa, o programa pois... eu teño que dicirlles ata vindir a semana ou ata que eles queiran. Exactamente. Bueno, pois pues, eu vamos ir a despedindo. E como digo sempre, gracias a Damián por estar aquí connosco, e gracias a ti Xulo por acompañarme tamén, e eu como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do domo non deixe de, eh, de cantar os vosos fogares. Así que amigos, pensar en positivo, e deico martes que ven...